El sol del gran est sempre llueix. Gran significa que un no està infectat d'inconsciència. Est és el lloc on comencen sempre les coses. Sol és el poder i la força que tot ho abasten. Allò que il·lumina la nostra responsabilitat i la nostra autenticitat. Sigueu benvinguts. Estau convidats a entrar a Sol de l'Est. Avui ens endinsarem en el tercer i darrer dels programes que dedicam a la compassió. En els dos anteriors hem volgut explicar què és la compassió en termes de filosofia oriental i de filosofia budista – i ara abordam un tercer programa que serà un poc més llarg que els altres i que dedicarem a conèixer quins beneficis té per un mateix, per la persona, i quins beneficis té per als altres i per la humanitat en general el tenir una actitud compassiva. la filosofia budista creu fermament que la societat perfecta és la societat compassiva, que tots els nostres problemes s'arreglarien si tots els éssers poguessin cultivar correctament aquesta actitud. A Sol de l'Est ho traduïm amb una frase que és la que titula aquest programa. La compassió és la solució. Per nosaltres, la compassió és la solució. Però no només la solució. Per moltes persones és la salvació. Record haver sentit que al Tibet hi havia molts casos extraordinaris de persones que en saber que havien de morir d'una malaltia terminal es desprenien de totes les seves possessions i se n'anaven a morir al cementiri. Allà es lliuraven a la pràctica d'assumir el sofriment dels altres. I el més sorprenent és és que en lloc de morir, tornaven a casa completament guarides. És realment increïble pensar en això que ens explica el text que acabam de sentir. Pertany al libro tibetano de la vida i de la muerte. Per aquestes persones que estaven a punt de morir, assumir el patiment dels altres els va retornar a la vida. I és que la compassió ens regala tantes coses. La compassió és en si mateixa el sol del gran est. Una persona comença a mirar-se a si mateixa. Se n'adona que és única i pot veure com, de vegades, fa una caricatura de si mateixa. La tristor continua sempre, però tot i això, la persona comença a donar se que hi ha alguna cosa bona i constructiva en el fet de ser com un mateix és. És una experiència que provoca devoció. Quan una persona s'ocupa dels altres, sorgeixen devoció i dedicació a aquest món en el qual ha crescut. Al mateix temps, ocupar-se dels altres provoca renúncia. Solem aspirar a renunciar a qualsevol cosa que no tingui cor, qualsevol perversió, egoisme i arrogància. Llavors sorgeix en el nostre interior una plenitud fonamental que anomenem sol del gran est. És gran perquè és inconcebible – no podem mesurar l'amplitud de l'univers pam a pam. A causa d'aquesta amplitud, tenim el gran est. Amples possibilitats, visió ampla, soledat ampla, tristor ampla. Una persona no s'adorm mai, no es cansa mai de la vida, d'inspirar i aspirar mentre viu. Mai no es cansa d'obrir els ulls, ni tampoc d'aquesta soledat que és l'animació del bosc. De fet, i sense anar més lluny, moltes persones troben la felicitat en el fet d'ajudar els altres. La filantropia es mi pasión. Desde hace 50 años vengo ayudando a gente necesitada. Conozco muy bien la Fundación Prescott, señor. Pero esta Navidad será diferente. No quiero limitarme a la gente necesitada. Esta Navidad quiero ayudar a todo el mundo. ¿A, todo el mundo? Sí. Tengo dinero de sobra. Verá, cualquiera podrá venir, pedir lo que más desea y yo le extenderé un cheque y será suyo. Vaya, igual que Santa Claus. Sí, exacto. Y Santa Claus necesita un elfo. Ahí es donde entra usted, señor Severinsen. Stevens, ¿Y qué tiene que hacer el elfo? Ah, llevar el tema legal, ya sabe, el papeleo y asegurar que todo vaya sobre ruedas. ¿No tiene un abogado a su servicio? Sí, claro, 38, pero esos borregos trajeados no entienden por qué hago esto. ¿Por qué hace esto? Quiero que piense en el mejor regalo de toda su vida, del que más disfrutó. Piénselo seriamente. En tercero, un Snoopy que hacía granizados. Metes un hielito y sale un granizado. Es ñam ñam diver y es merendado. <laughs> Esa expresión que hay ahora en su cara es la de la alegría del regalo perfecto. Por eso quiero hacer esto. Ya tiene su elfo, señor Prescott. Com heu comprovat en aquesta primera part del programa, parlam dels beneficis que té per a un mateix tenir una actitud compassiva. De manera més concreta, quins són aquests beneficis? N'hi ha un de molt clar. Ens ajuda a tenir una millor salut física i emocional. Podríem dir que la compassió és un gran antídot contra l'esgotament mental. Quan pensam que ja estem farts de tot, que no tenim ganes de fer res... Arriba la compassió i mos obre una porta d'energia i de vitalitat. Ho explica el mestre Sohian Trumpa a Más allá del materialisme espiritual. La compassió ens convida automàticament a relacionar-nos amb els altres semblants perquè ja no els consideram com una càrrega que només serveix per consumir les nostres energies. Els nostres semblants ens donen ara noves forces perquè en l'acte de relacionar-nos amb ells reconeixem el nostre potencial, les nostres riqueses. Així, si hem de desenvolupar tasques difícils, com les que ens trobam quan ens relacionem amb altres persones o amb les situacions de la vida diària, no sentim que se'ns estan acabant els recursos. Cada vegada que ens enfrontem a una tasca difícil, se'ns presenta una oportunitat magnífica de demostrar el nostre potencial, les nostres riqueses. Amb aquesta manera d'apropar-nos a la vida, mai ens sentim pobres. Sempre, sempre som rics encara que no tinguem res a donar. L'altre dia la nostra companya Radio Tortuga, Lucía Febrero, va penjar a Facebook una frase d'Albert Camí que em va entusiasmar. De fet, he decidit dur-la cada dia amb mi a la meva butxaca. I diu, En lo más profundo del invierno descubrí que había dentro de mi un verano invencible. I és que més enllà de qualsevol problema que tinguem, més enllà que l'economia trontolli, que perdem les nostres possessions materials, més enllà de qualsevol ratxa de mala sort, la compassió sempre és en altres. No ens abandona mai. La compassió és una cosa de la qual sempre en podem disposar. Encara que hi hagi problemes econòmics o la bona fortuna disminueixi, continuem tenint alguna cosa per compartir amb els semblants. Les economies mundials són sempre poc sòlides i estem exposats a moltes pèrdues en la vida, però l'actitud compassiva és una cosa que sempre podem dur amb nosaltres. Música sou empiristes o totalment racionals i totes aquestes explicacions no us acaben de convèncer, en tinc d'altres, com diria en Groucho Marx. Són uns estudis que demostren científicament els beneficis que té gaudir d'un pensament i un comportament compassiu. Aquests beneficis es poden veure en aquests estudis científics. I començarem per un vell conegut de Sol de l'Est, que és el monjo budista Mathieu Ricard. La neurociencia sorprendió a todo el mundo hace unos años cuando declaró a Mathieu Ricard el hombre más feliz del mundo. Francés, doctor en bioquímica, trabajó en el Instituto Pasteur con el premio Nobel Jacques Monod y luego se reconvirtió en monje budista. Ricard y otros meditadores de larga experiencia fueron sometidos a un exhaustivo experimento con escáneres cerebrales para medir las consecuencias de un tipo de meditación concreto en el que se genera un estado de amor y compasión pura no enfocada hacia nada ni nadie en particular. Los resultados mostraron niveles por encima de lo conocido hasta entonces de emoción positiva en el córtex prefrontal izquierdo del cerebro, mientras que la actividad del lóbulo derecho, justo en el área relacionada con la depresión, disminuía, como si la compasión fuera un buen antídoto contra la depresión. Y también disminuía la actividad de la amígdala, relacionada con el miedo y la ira. En un conegut experiment, David McClellan, psicòleg de la Universitat de Harvard, va mostrar a un grup d'estudiants una pel·lícula sobre la mare Teresa treballant entre els malalts i els pobres de Calcuta. Els estudiants van declarar que la pel·lícula havia estimulat els seus sentiments de compassió. Més tard, es va analitzar la saliva dels estudiants i es va descobrir un increment en el nivell d'immunoglobulina A, un anticòs que ajuda a combatre les infeccions respiratòries. En un altre estudi realitzat per James House, al Centre d'Investigació de la Universitat de Michigan, els investigadors van descobrir que fer feines de voluntariat amb regularitat, interactuar amb els altres en termes de benevolència i compassió, augmentava de manera espectacular les expectatives de vida i també la vitalitat general. Molts investigadors del nou camp de la medicina ment-cos han realitzat descobriments similars, i han conclòs que els estats mentals positius poden millorar la nostra salut física. En un estudi realitzat al llarg de 30 anys amb un grup de graduats de Harvard, l'investigador George Bellan va arribar a la conclusió que un estil de vida altruista constitueix un component bàsic d'una bona salut mental. Alan Lacks va realitzar una enquesta a milers de persones que participaven regularment en activitats de voluntariat. Més del 90% va declarar tenir una sensació d'entusiasme associat amb l'activitat – caracteritzat per un increment d'energia i autoestima i una espècie d'eufòria. El voluntariat no només proporcionava una interacció que era emocionalment nutritiva, sinó també aquesta serenitat del que ajuda, vinculada amb l'alleujament de pertorbacions derivades de l'estrès. Si la teva càrrega és bejuga, respira i descarrega't Radio Tortuga. La compassió és una actitud interna que es materialitza en el fet d'ajudar, ajudar els altres i ajudar-se a un mateix. Perquè per aquí hauríem de començar, per un mateix. És allò que anomenaríem autocompassió. En aquest terreny trobam paraules com autoestima, autoperdó, evident, i d'això no ens podem salvar, que tothom sent que ha fet moltes coses negatives en el seu camí. Alguns fins i tot senten que no mereixen rebre amor. Ho tenim aquí en altres, a la nostra motxilla, i és una motxilla que pesa, i pesa molt. Hay personas que creen que no merecen amor. Se suelen dirigir hacia espacios vacíos e intentan cerrar las brechas del pasado. Chaval, qué listo eres. Jesús. Però encara que no és fàcil, és possible desprendre's d'aquest pes. Hem de ser conscients que el cultiu de la compassió comença per nosaltres mateixos. En aquest punt ens torna a visitar la pel·lícula Come, Reza, Ama. ¿Estás pensando en tu poda? también. Lo curioso de las bodas es que acabas pensando en ti. ¿Lo tuyo fue un bodorrio? ¿Con el vestido tipo merengue? Ah, sí. Lo organicé yo todo. Nadie me obligó a nada. Y ahora no puedes perdonártelo. Sinceramente, estoy esperando a que me perdone Que me libere. Esperar a que él te perdone es perder el tiempo tontamente, Carrillos. Perdónate tú. No es tan sencillo. És possible, per tant, aprendre a perdonar-nos. Això no vol dir ser un irresponsable. Vol dir saber que ja no podem solucionar allò que va passar. I ara hem de ser conscients que arrossegar tot allò Durante toda la nostra vida no ens ajuda gens. Es la lliçó que està a punt d'aprendre el de Julia Roberts. No es una historia muy bonita, aunque sí muy habitual. Demasiado alcohol, demasiadas drogas, demasiado aquí te pillo, aquí te mato. Arrepentimiento. Un mar de arrepentimiento, sí. Ah, lo perdí todo. Mi orgullo, mi trabajo, mi familia. Ah, perdí a mi familia. Un día, al salir del trabajo, me paré en un bar y me pillé una buena mierda. Yo estaba casi como tú. Siempre, en fin, comiéndome la olla y sintiendo... Ah, quise dejar de sentir. Debería haber llamado un taxi, pero no lo hice. Cogí el coche y me fui a casa. Mi hijo Tenía ocho años, estaba jugando. Estaba sentado en el vado con su teledirigido, esperando a que el amargado, el borracho de su padre, llegara a casa para jugar con él. No lo vi. No lo vi. Entré como una bala y en fin no vi a mi pequeño él no, él... Él se apartó. Y no sé. Se acostumbró a apartarse si yo estaba cerca. Y, yo no, no... me acuerdo de nada. Al día siguiente me desperté y se habían ido. Mi mujer había visto el episodio por la ventana. Decidió decidió no aguantar más. Así que... Ahora tiene 18 años, está en la universidad y, joder, es súper listo. Dios, es... es tan divertido y tan... Pero lo he perdido todo. Me he perdido. Ver crecer a mi hijo. Pero lo he perdido. Ah. ¿Vale? Este es el trato. Te quedarás aquí hasta que te perdones a ti misma. ¿Me oyes? Sí. Lo demás vendrá rodado. Es aquí donde te has perdonado a ti mismo. Lo estoy intentando, Elizabeth. Lo estoy intentando. diu molt fàcil, es triga anys en aconseguir-ho, però es pot fer. Tenim la capacitat de lliurar-nos de tot allò del passat que ens bloqueja en el present. Paraula de tortuga. ajudar-nos a nosaltres mateixos passam a ajudar a la resta dels éssers, humans, animals, vegetals... Però com fer-ho? Com ajudar? La clau és aprendre a compartir allò que tenim sense esperar res a canvi. Compartir. En las postrimerías de su vida, un hombre fue a visitar a un sabio para preguntarle, ¿cuál es la diferencia entre el cielo y el infierno? Veo una montaña de arroz, humeante y sabroso, y alrededor una muchedumbre hambrienta. Sus palillos son más largos que sus brazos, así que cuando comen no pueden llevársela a la boca y son víctimas de la frustración y el sufrimiento. Eso es el infierno. ¿Y el cielo? Veo una montaña de arroz, humeante y sabroso, y alrededor una muchedumbre alegre. Sus palillos son más largos que sus brazos, pero han decidido prender la comida y dársele uno a otros. Eso es el cielo. reflexión. El amor es el amor. Es una actividad emocional, una actitud, una fragancia, una esencia. El amor es el amor. Cuando se ama, se comparte, incluso el tiempo, que tanto se lo regateamos a veces a los demás en esta era de inútiles prisas y ansiedad. El amor es compasión y la compasión nos permite identificarnos con el dolor ajeno y tratar de aliviarlo así como nos lleva a desarrollar la alegría por el éxito y el bienestar de los otros. El amor se convierte en el antídoto del odio, el rencor, la malevolencia, la intolerancia y la envidia. El amor es el amor. ¿Se puede decir más? No es para ser dicho, sino para ser sentido. Més preguntes. Què podem compartir? Què podem donar als altres? Alerta perquè la resposta no és senzilla. Vos heu trobat alguna vegada al centre de Palma amb joves que intenten, eh, d'una manera, podríem dir, insistent, per no ser ofensius, captar-vos per una ONG? Jo em deman, forçar les persones és la millor manera d'aconseguir algun tipus d'ajuda? No seria més intel·ligent cultivar la cultura d'ajudar d'una manera natural? Per ventura decidim batallar per fer néixer l'amor i la pau, lluitant per aconseguir-ho. Pensam, ho aconseguirem. Invertirem milers d'euros amb la idea de disseminar la doctrina de l'amor per tot arreu. Proclamarem l'amor. I de molt bé. Que es proclami, que es faci això, que es gastin tots els nostres dobbers. Ara bé, què passa amb l'impuls? Per què hem d'empènyer els altres i obligar-los a acceptar el nostre amor? Per què hi ha tanta pressa i agressivitat pel mig? Si el nostre amor es mou amb el mateix impuls i la mateixa força que té l'odi de la resta, llavors alguna cosa va malament. Seria com dir-li llum a les tenebres. No és una situació oberta, d'autèntica comunicació amb les coses com són – la implicació última de les paraules pau a la terra és la d'eliminar radicalment les idees de pau i de guerra i obrir-nos completament i per igual als aspectes positiu i negatiu del món. És com veure el món des d'un punt de vista aeri. Hi ha llum i hi ha tenebres, i les dues s'accepten. Cuando te piden dinero para una obra benéfica, ¿cuánto hay que dar? ¿Por qué no todo? ¿Por qué no? Si es para ayudar a la gente, ¿no deberíamos dar hasta el último centavo que no necesitamos imperiosamente? ¿No es lo lógico? Pues... La caridad no tiene que ver con la lógica, sino con el sentimiento, así que siento haberos presionado para dar lo que no tenéis. Dar no puede doler. Hay que dar hasta donde te sientas bien. Hem de donar, per tant, que volguem donar i yo que pogem donar. Y encara que no puguem ajudar de la manera que otros voldríem, siempre podemos ser conscients que, sigui com sigui, pase el que pase, siempre, siempre tenim molta dona. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? 28 años. Me dedicaba a las finanzas en el centro. Y me iba muy bien, pero no era feliz. Me sentía como obligado a ayudar a la gente, ¿comprende? Igual que yo. Bueno, me, gustaría ayudar. Sabe, parece perfecta para el puesto. ¿Usted cree? Eh, quisiera saber cuál sería mi salario. Para empezar, 500 dólares a la semana. Ah. Bueno, son 25.000 al año. Ah, eh, escuche, eh, no puedo. No puedo, lo siento, no puedo. No puedo aceptar el empleo. 25.000 mil dólares es muy poco. Ojalá pudiera trabajar aquí y ayudarle y... No puedo. Tengo deudas. Vivo con mi madre. No sé si podré resistirlo. Es maravilloso lo que está haciendo aquí y... lamento haberle hecho perder el tiempo. No importa, lo entiendo. Desearía poder ofrecerle más. Lo siento. Intento pensar en positivo. Hay tantas cosas que quisiera hacer cosas buenas y resulta que no puedo. Lo cierto es que es muy frustrante. Se hace lo que se puede. No se puede hacer más. Estoy atrapada. Me siento como si no tuviera nada. Ah, tiene mucho. Gracias. Hi ha persones que confonen la compassió amb la llàstima o amb la caritat, però la compassió és molt més profunda. És un camí pel creixement personal. Ho podem llegir al llibre tibetano de la vida i de la muerte. La compassió és molt més noble i grandiosa que la llàstima. La llàstima té les seves arrels a la por i en una sensació d'arrogància i condescendència, de vegades fins i tot en una compleguda sensació de m'alegro de no ser jo. Stephen Levine diu, quan la teva por toca el dolor d'un altre, es converteix en llàstima. Quan el teu amor toca el dolor d'un altre, es converteix en compassió. Entrenar-se en la compassió, doncs, és saber que tots els éssers som iguals i que patim de manera semblant – és respectar els que sofreixen i saber que no som diferents de ningú ni superiors a ningú. D'aquesta manera, la primera reacció en veure sofrir algú no és de simple llàstima, sinó d'una profunda compassió. Sents respecte i fins i tot gratitud cap a aquesta persona, perquè ara saps que qualsevol que t'indueixi a desenvolupar la compassió per mitjà del seu patiment – t'està fent un dels majors regals, perquè t'ajuda a conrear precisament aquella qualitat que més necessites en l'abans cap a la il·luminació. Per això, diem al Tibet, que el captaire que et demana el moina o l'anciana malalta que et mira i t'encongeja el cor poden ser budes disfressats que es manifesten en el teu camí per ajudar-te a créixer en compassió i, per tant, a avançar cap a l'estat de Buda. Se trataba de un rico y arrogante comerciante. Tenía a gala ganar mucho dinero, pero también sabía dar limosna con amplia generosidad. Declaraba con orgullo, quiere el destino que llegue mucho dinero a mis manos, pero ayudo al destino dando mucho dinero a los pobres. Así, hago buenos méritos, como seguramente los hice en mi existencia pasada, y por ello soy ahora tan afortunado. Cierto día, hizo un negocio todavía más lucrativo de lo habitual. Ganó una gran cantidad de dinero. Y se dijo, el Señor es generoso conmigo, así que al primer pobre que pase le voy a llenar los bolsillos. El acaudalado comerciante salió a pasear por la ciudad. Estaba tan orgulloso de sí mismo. La verdad, se decía, es que soy un hombre de negocios y por si eso fuera poco, soy un hombre de Dios y hago mucha caridad. Así iba siendo asaltado por estos petulantes pensamientos cuando se topó con un hombre andrajoso donde los hubiera. Se detuvo y lo observó. Este era sin duda su hombre. ¿Lo podía haber con peor aspecto? Cogió una buena cantidad de billetes y los depositó en las temblorosas manos del pordiosero. Esperó unos instantes, confiando recibir un efusivo agradecimiento. Esperó. Pasaron unos instantes que se le hicieron eternos. ¿No reaccionaba aquel inculto y desagradecido mendigo? Exasperado ante el silencio del harapiento, lo increpó. Malnacido, te doy más dinero del que jamás hayas podido soñar y ni siquiera haces un gesto de agradecimiento. Una leve sonrisa se dibujó en los labios del pordiosero. Rompió el silencio para decir, Señor, no debería ser tú el que me dieras las gracias. Enfurecido, el comerciante gritó, Rufián, ¿cómo te atreves a hablarme de este modo? Cálmate, señor, dijo apaciblemente el mendigo. Gracias a mí, estás ganando muchos méritos y estás propiciando un buen karma no es motivo más que suficiente para que me estés muy agradecido. Reflexión. Deberíamos modificar los modelos sociales y que el que recibe no tenga que dar las gracias, sino que las exprese el que da. Nos deberíamos sentir privilegiados y agradecidos por tener la caridad de poder dar y así beneficiar a los demás y poder ejercer nuestro sentimiento de caridad y compasión. Radio Tortuga. Arribats a aquest punt de Sol de l'Est, podríem dir que ja sabem quins beneficis té o pot tenir la compassió per un mateix i també quins beneficis pot tenir per la resta d'éssers. Però els efectes van molt més enllà de tot això. Una societat més compassiva seria una societat més propera a la perfecció. És a dir, si cooperàssim més en comptes de competir tant entre nosaltres, tindríem menys problemes. Ara duim uns anys on se milers i milers de solucions a la crisi. Tothom té la recepta màgica. Veiem en els mitjans a una pila d'experts que ens donen sa seva per sortir de la situació. Però en totes aquestes receptes, o al manco en totes les que jo he sentit, s'oblida l'ingredient fonamental, la compassió. Sense ella, podríem sortir d'una crisi econòmica, però sempre tornaríem al mateix lloc. I no només la crisi econòmica. Duim tota la història de la humanitat cercant la solució als problemes de la societat. Ho fem en mil bandes, però la solució la tenim aquí mateix, dins nostra. És la compasión. Creo que es importante conseguir la libertad interior de este proceso mental de odio, celos, arrogancia, deseo obsesivo, con el altruismo y compasión que surgen de esa libertad. Me parece que esto es lo que la humanidad necesita por encima de todo. Necesitamos una sociedad más compasiva. Ahora somos interdependientes, así que si no cooperamos, todos seremos perdedores. ¿Y a qué nos referimos por sociedad compasiva? Nos referimos a una en la que tengamos consideración por los demás. Nos preocupemos por el prójimo. Mira la economía. Todos estos escándalos y crisis son producto del exceso de codicia de personas a las que no les importa realmente los ahorros que manipulan. ¿Por qué disminuye la calidad de vida? ¿Por qué existe una brecha tan grande entre el norte y el sur? ¿Por qué hay toda esta pobreza? El mundo podría solucionarlo todo fácilmente con los recursos que tenemos. El altruismo es el único rasgo que podría abordar el presente, el medio plazo y el largo plazo. Si fem una ullada als reptes dels nostres temps, es fa difícil reconciliar-se amb l'arbre de la vida, el ritme de l'economia, la mitjana de qualitat de vida, la carrera, la família, la nostra generació i la llarga durada del nostre cercle proper. Cap banc no està interessat en bons que donin beneficis en 150 anys conceptualment i pràctica, és molt difícil. Quina és l'única cosa que pot reconsiderar tot això de forma precisa, a nivell conceptual i pràctic? És la compassió. Si tens més consideració pels altres, no jugaràs al casino de la inversió amb els recursos que d'altres han estalviat durant tota la seva vida. Els tindràs més consideració. Si tens més consideració pels altres, faràs tot allò necessari per tenir millors condicions al lloc de treball, a la societat, a la família. Tindràs més consideració per la gent que necessites. Si tens més consideració pels altres, no sacrificaràs l'entorn en el qual les properes generacions viuran. Així, no només de forma intel·lectual, sinó també pràctica, és l'única manera possible. Per tant, ja no és un luxe, sinó una necessitat als nostres temps. So that's really not anymore a luxury, but a complete necessity in our times. Això no és un concepte nou o desconegut. Ens ho estan ensenyant des de petits, de fet. Una altra cosa és que hi vulguem fer cas. A totes les cultures, totes, trobem contes, rondalles, històries, que contenen una lliçó molt clara. Fer el bé t'afavorirà molt més que no fer el mal. Allò de haz el bien i no mires a quién. A la cultura tibetana trobam aquesta meravellosa història de dos germans ben diferents. los dos hermanos. Nadie escapa a la muerte. Era un buen hombre y con una vida de incesante trabajo. Había conseguido alguna fortuna para sus dos hijos. El mayor de ellos era astuto, listo y de una despiadada avidez. Por el contrario, el otro hijo era un poco lerdo, pero de gran corazón. A la muerte del padre, el hijo mayor se hizo cargo de todo, movió el dinero de su padre y consiguió más dinero. El hijo menor ayudaba a su madre en las labores domésticas, pero no tenía capacidad de negociante. Pasaron dos años. Un día el hijo mayor discutió con su hermano, le tildó de bobo y le dijo que lo mejor era que abandonase el hogar. La madre se puso al lado del menor, considerando que el proceder de su hijo mayor era sumamente injusto. Finalmente, madre e hijo menor sin la menor posesión, abandonaron el hogar. Fueron días difíciles, durmiendo donde podían, viviendo en la caridad pública, pero el hermano menor, en su bondad, creía en la providencia. No te preocupes, madre, estamos pasando una época muy difícil. Vendrán tiempos mejores. Contarás siempre conmigo, te lo aseguro. Un día, el hijo se enteró de que estaban talando árboles y se ofreció como leñador. Era un chico fuerte y aguerrido y sorprendió a todos por su capacidad para talar árboles. El capataz le prestó una cabaña para poder cobijarse con su madre. El muchacho estaba tan contento que fue al bosque al amanecer para agradecérselo a los dioses. Días después, como hacía el trabajo de varios hombres, le subieron el salario. Se sentía tan satisfecho que de nuevo al amanecer acudió al bosque a dar gracias a los dioses. Internándose en el bosque, de repente descubrió un templo en ruinas. Había una escultura en piedra de un león. Debe representar alguna deidad del bosque, se dijo el joven. Muy agradecido por lo bien que le iba y lleno de fervor genuino, se postró ante el león y comenzó a decir plegarias, y de un súbito una voz rugió. ¿Qué estás haciendo? El joven no podía creerlo. El león había hablado. Comenzó a temblar despavorido. Te estoy rezando, balbuceó el joven. Me siento tan agradecido a los dioses que como pienso que simbolizas, alguno de ellos te estoy rezando. Eres un buen muchacho. Ven mañana al amanecer y trae contigo un cubo Al día siguiente, al alba, el muchacho se colocó con el cubo ante el león de piedra. Coloco el cubo bajo mis fauces y mantengo hasta que lo llene de monedas de oro. Pero atención, ni una sola moneda debe caer al suelo. Con sumo cuidado, el muchacho mantuvo el cubo debajo de las fauces del león y llenó el mismo de monedas, pero lo retiró antes de que las monedas llegaran al borde para que ninguna se desparramase todo es para ti. Muchas veces las gracias al león de piedra y partió. Con ese dinero compró una casa para su madre, ayudó a los pobres, estudió y comenzó a hacer algunos negocios, pero siempre sin avidez. Como no era rencoroso y se había enterado de que su hermano se había casado, lo invitó a que le visitaran. Hizo una comida especial para su hermano y su cuñada. El hermano, que cada día se había vuelto más avaricioso, preguntó, ¿Cómo logras llevar una vida tan placentera? El hermano menor, sin malicia, le contó lo sucedido. Al amanecer siguiente, el codicioso estaba frente al león de piedra. Le dijo que era el hermano del joven al que había favorecido y que si podía hacer lo mismo por él. Por supuesto. Pon cubo ante mis fauces y lo llenaré de moneda, pero no vaya ninguna de ellas a caer al suelo, porque entonces se producirán consecuencias dolorosas. El ávido hombre puso el cubo debajo de las fauces del león de piedra, que comenzó a soltar un chorro de monedas de oro por la boca. Las monedas iban llenando el cubo, iban posándose unas sobre otras y el hombre estaba lleno de júbilo. No quería perderse ni una moneda, así que aunque las monedas estaban llegando al borde del cubo, en su afán por conseguir más y más, mantenía el cubo debajo de la boca del león. Tanto quiso afinar que al final una de las monedas cayó al suelo. Entonces escuchó que el león decía, la moneda más valiosa, incomparable por su valor en este mundo, se ha quedado atragantada en mi garganta. Trata de cogerla. El hombre dejó el cubo en el suelo, introdujo la mano en la boca del león y éste en el acto cerró la boca. Por mucho que quiso el hombre por sacar la mano fue imposible. Estaba atrapado. Nada se podía hacer. No había manera de extraer la mano de la boca del león. Semanas y meses, los negocios del hermano avaro, al estar abandonados, se fueron arruinando. La esposa recurrió a magos y hacedores de milagros para deshacer el encantamiento. Gastó mucho dinero y no consiguió nada. El matrimonio se quedó en la miseria. Un día el hombre comenzó a llorar. Se dio cuenta de todos sus errores y suplicó clemencia. Entonces el león soltó su mano. En una pobreza total, el hermano primogénito aceptó agradecido la ayuda de su hermano menor. Comprendió que su hermano, aunque no muy listo, había sido siempre un hombre bueno y que esa era la inteligencia mayor. El sabio declara, infinitamente más importante que el brillo de la mente es el del corazón. Ja, direu vosaltres, està molt bé això de ser compassiu, però com ho he de fer? Jo diria que n'hi ha prou amb un petit canvi de perspectiva. És tan fàcil o tan difícil com obrir-se a l'art de donar i rebre sense esperar res a canvi. Els budistes li posen un nom, Tonglen. De totes les pràctiques que conec, la pràctica de Tonglen, que en tibetà significa donar i rebre, és una de les més útils i poderoses quan et sents tancat en tu mateix, Tonglen t'obre la veritat del patiment dels altres. Quan tens el cor bloquejat, destrueix les forces que l'obstrueixen i quan et sents alier a la persona que pateix o que està ressentida o desesperada, t'ajuda a trobar dins de tu mateix i després a irradiar l'amorós i expansiu resplendor de la teva veritable naturalesa. No conec cap altra pràctica tan eficaç per destruir la inclinació d'un mateix del jo i la seva abstracció, que és la causa de tot el nostre patiment i l'arrel de tota la duresa del cor. Un dels més grans mestres de Tonglen que hi ha hagut al Tibet va ser Jesse Chikawa, que va viure al segle XI. Era molt expert i pràctic en moltes maneres diferents de meditació. Un dia, mentre estava a l'habitació del seu mestre, va posar la mirada en un llibre obert i va llegir aquestes línies. Deixa tot profit i guany per als altres. Queda tota pèrdua i derrota per a tu. thank you vasta i gairebé inimaginable compassió d'aquests versos el va deixar atònit i va decidir partir a la recerca del mestre que els havia escrit. Durant el viatge, un dia es va trobar amb un leprós que li va dir que aquest mestre havia mort. Però Jesse Chikawa va perseverar i els seus perllongats esforços es van veure recompensats quan va trobar el principal deixeble del mestre difunt. Jesse Chikawa li va preguntar al deixeble. En quina mesura creus que són importants els ensenyaments continguts en aquests dos versos? T'agradi o no, va contestar el deixeble. Si de veres vols aconseguir l'estat de Buda, hauràs de practicar aquest ensenyament. cop introduït aquest canvi de perspectiva, aquesta nova motivació, l'hem d'exercitar a diari, igual que el nostre cos. Ens ho explica en Macier Ricard. Just as we exercise our body, de la mateixa manera que exercitem el nostre cos, anant a córrer o en bicicleta, o toquem el piano o juguem als escacs, o fem qualsevol altra classe de disciplina. Percebrem, mantindrem, sabrem, reviurem el fort sentiment d'amor incondicional que sentim per algú que està a la nostra ment, durant mitja hora, una hora o més, cada dia. I així, gradualment, és com es convertirà no en la nostra segona naturalesa, sinó en la nostra naturalesa veritable. Tots els contemplatius han descobert que fent això durant mesos, anys, s'incrementa de forma segura el potencial que tots tenim per a aquestes disciplines, de forma increïble. I el Dalai Lama ens proposa una pràctica molt senzilla que també podem fer cada dia. No ens dura més d'un quart d'hora, de fet. Ho fa a El arte de la felicitat. Comencem per visualitzar una persona que està sofrint. Algú que es troba en una situació dolorosa, molt infortunada. Durant els tres primers minuts de la meditació, reflexionem sobre el sofriment d'aquest individu de forma analítica. Pensem en el seu intens sofriment i com d'infeliç n'és la seva existència. Després, tractem de relacionar-ho amb nosaltres mateixos i pensam aquest individu té la mateixa capacitat que jo d'experimentar dolor, alegria, felicitat i patiment. A continuació, intentem que sorgeixi en nosaltres un sentiment natural de compassió cap a aquesta persona. Intentem arribar a una conclusió. Pensem en com n'és de fort el nostre desig que aquesta persona es vegi lliure del seu patiment. Prenguem la decisió d'ajudar-la a sentir-se alleujada. Finalment, concentrem-nos en aquesta resolució i durant els últims minuts de la meditació tractem de generar un estat de compassió i d'amor en la nostra ment. Obrir-se l'art de donar i rebre. No hi ha més tan fàcil i tan difícil. Si tothom fa això, s'hauran acabat tots els problemes del planeta. La compassió és la solució. Thank you. En medio de una gran extensión de terreno se levantaba una descomunal muralla. Cuatro personas decidieron descubrir lo que había detrás de ella. Una de ellas se puso a escalarla, llegó a la parte más alta de la misma y, sin ni siquiera volver la cabeza para mirar a sus compañeros, saltó al otro lado. Del mismo modo, procedió la segunda persona y con la misma actitud la tercera. Le tocó el turno a la cuarta persona. Con muchas dificultades escaló la muralla y alcanzó por fin la parte alta de la misma. Miró. Oh, maravilla de maravillas. Tras la muralla aparecía el más bello, atractivo y reconfortante jardín que uno jamás pudiera imaginar. Su primer impulso ante tanta hermosura fue lanzarse sin demora hacia ese vergel incomparable, pero pensó en los demás. Se merecían saber lo que había detrás de la muralla y también aprender a escalarla para acceder al jardín de ensueño. La cuarta persona se quedó fuera del maravilloso recinto para describírselo a los otros compañeros, aleccionarlos leccionarlos adecuadamente y ayudarles a que pudieran escalar la montaña y pasar al otro lado. Pensar en los demás, ese es el secreto, esa es la esperanza, esa es la victoria. fins aquí aquesta setena edició de Sol de l'Est. Estic molt content d'haver reflexionat amb tots vosaltres sobre aquest concepte, la compassió. Ara depèn de cadascú el decidir aplicar-ho o no a la seva vida quotidiana. Moltes gràcies per haver escoltat. Ens trobam a la propera edició de Sol de l'Est.